บุ๊กทูสิบสี่ชหรดะสีรังฮอหิมะสีขาวบาร์ฟเซฟีดอัสต์พระอาทิตย์สีเหลืองอร์ชิด زرد است. سی سم پرتقال نارنجی است. چری سی دنگ گیلاس قرمز است. فا سی فا آسمان آبی است. یا سی کیو. چمن سبز است. دین سی نمتان. خاک قهوه‌ای است. سی تاو. ابر خاکستری است. دم. لاستیک ها سیاه هستند. หิมะมีสีอะไร สีขาวบาร์เชรังกีสต์เซฟีด พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองขอร์ชีดเชรังกีสต์ซาร์ด ส้มมีสีอะไร สีส้มพอร์ตกาลเชรังกีสต์นาร์เนจี เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง گیلاس چه رنگی است قرمز ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า آسمان چه رنگی است آبی หญ้ามีสีอะไร สีเขียว چمن چه رنگی است سبز ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล خاک چه رنگی است ق ه و ه ‌ ا เมฆมีสีอะไร สีเทา ابر چه رنگی است خاکستری ยางรถมีสีอะไร สีดำ لاستیک ها چه رنگی هستند؟ سیاه